linanichanga nyombo lake nikipata simwachi linanifanya nimfate akinimwaga tentachi uh. linanichanganya mbo lake nikipata simwachi linanifanya nifate mwage tentachi uh. nyombo namba nane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana awapige rogita majani kama santana ili na mimi ni niimbie mama mnyambule banane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana hebu piga hilo gita majani zaidi santana ili na mimi nimuimbie mama nimekaa chini mtu mzima nikafikiria tembo wengi sana kwenye hii dunia miongona banane kichwani akanjia toka moyoni sina budi kumsifia mwenye sura matata macho anayoita ana utata huyo bintu akiafrika tamcheka alivyombika na bebeka kama gita hataki mavazi, hata weka po. mtoto anaweza kakupira hadi kwenye njozi. Si niseme akae au niseme asimame, ile umona banane watu wote mumuone, miongona banane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana, Awa awapigerogita majani kama Santana, ili na mimi ni muhimbie mama, miongona banane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana, hebu pigerogita majani zaidi ya Santana shani ona sehemu tatizo kansa ujina mdomo unakuwa mzito mwingi kipi cha maana kivipi ni mkaze jicho kati binti kasimama au njiko memo jiko vidistaki kujwana bangi usinzengue kiivo mwachi ukimwana anaonyesha ana maringo lakini ashawai kupima shanzimika kimtindo mchisi kipingamizi sina yupo shkopa yupo shalotina tina yupo ful oi kama asemago azima nyongo namba nane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana awapige rogita majani kama Santana ili na mimi ni muimbe mama nyongo namba nane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana hebu piga rogita majani zaidi ya Santana ili na mimi ni muimbe mama yeah, napoka mimi napajua najua kumfuata wala itonisumbua kama nanipenda kweli na mnampenda pia ndio maana mpaka sasa bado namuimbia

namba nane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana awapigero majani kama Santana ili na mimi ni muimbie mama nyongo namba nane ananichanganya toka moyo nasema nampenda sana hebu pigero majani zaidi ya Santana ili na mimi ni muimbie mama